kugira nabo bagire icyo baterereye mu kubaka kino gihugu cacu muti rero uno munsi tuyaga kukingira mwaragiye murumva muri kino kiganiro ducishamwo amajwi y'umukuru w'igihugu aho yasaba indongozi zimwe zimwe gukorera abanyagihugu inyuma yaho akaba yaciye mbere anashinga leta shasha muri nundwi nyene tuheko turarangiza none kumbure iyo leta nshashi n'umusaba rundi bayizeye kwiki n'igiki babona kigiye guhinduka bivanye cyane cyane n'ibyo umukuru w'igihugu yashikiriza cyane cyane kandi bijyanye n'ibyankenerwa mu buzima bwa minsi yose bw'umurundi ariko gatoya imbere yuko tujya mu idonido turafise umutumire atari hafi ariko aza kubana natwe muri kino kiganiro ariko gatonya muhinga buhinga bw'ibyuma badu bace baducishirizamo amajwi gatonya y'umukuru w'igihugu hama duce tugaruka kwido nido rya kino kiganiro neri kwihangana akaba ari mu buhinga bw'ibyuma ijwi nk'uko mwabyumvise n'imeda niyo nkuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'amajwi twagiye turatora aho yagenda ashikiriza cyane cyane ari ubutungane abajejwe intwaro n'abandi ababwira akagohe kugira bikebuke kumbure bakorere neza kino gihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe ashobora kuba ariko aridodomba ngo ashobore gutera imbere nta muntu bariko bahonyora mu gakanu adashobora gutekanirwa mu vyiwe no mu biwe ngo ashobore kwiyumvira imigambi y'iterambere ubutungane nibwo koko nkingi y'iterambere rama mu gihugu muri iyo minsi iheze abenegihugu barambwiye bati mu bidukenesheje ubutungane burimwo ndasubira inyuma ndabiraba ntibinsigurire neza kubera ibiturire vyari vyimonogoje bavuga bati utagurishije itongo utagurishije agatungwa cyangwa nturonka urubanza ni ukuvuga yuko ubworo butera umuntu kuko agurisha ikivi akagurisha ibyiwe kugira ngo aronke urubanza none botera imbere gute wagurishije ikivi cyo guteje imbere agatungwa ukotumye ujyana umwana ku ishuri ugaca agurisha ugashira mu biturire botera imbere gute abagwizatunga bazana imitahe yabo mu burundi atabutungane buhari mu byo babaza ubwa mbere babaza amategeko yo kububahiriza ata butungane buhari ntibashobora kuzana imitahe yabo noneho wofata amamiliyoni y'amadolari yawe ukayazana mu gihugu uzi yuko nibayakwiba atarubanza bazoroba ibyo byirirwa birasubiza inyuma abanyamitahe baje mu burundi abantu bakabanyonora ku ruyeri bakabatwara amahera yabo ariko bagenda mu rubanza abo bayanyuruje bagaca bumvikana n'abo bacamanza bimbura kimazi ingene bazoyagabura hanyuma wa wundi agataha siragoye erega hari n'abo batakiye mukibagira yuko abo bagwizatunga iyo batashe bashika babwira abandi bagwizatunga bati ntimuze muji burundi kuko nta butungane buhari hanyuma tugaca turira ngo twabuze imishahara ngo igihugu n'icoro ngo ntigiteye imbere ari twebwe twirukanye imitahe yotumye igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane rero nta terambere rishoboka uri umuntu usoma bibiliya ntiwo wakwigira igihangange nababwiza ukuri ntiwakwigira igihangange kuko imana yashobora kugukubita umunsi umwe igaguhonyana n'umuryango wose abantu bagasigara bariyumvira igicumuro wacumuye bakakibura ibihangange rero usanga nk'ubwo buhangange babuhawe n'igihugu nyenega igihugu kirimo kiratoha nawe atoha aho kwemera akicisha bugufi agaca yigira igihangange je ndakomeye ubu nta n'umwe harose abarimyi mirongo ine ku ijana ngo ifumbire yakenye inyegeje iyumvire ibitungo biragwara ubushikiranganje mu uburemye n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntibagire ico mukora bibanze bipfe mpaka musa azaza ati ubu nyene gira iki gira nagira ndababwira ubibinebwe byose bishaka ntivyikangure dutegereza kugira igihugu cy'abatari ubuki hateza kuba abakozi mu burundi ubuzi ko ari ikinebwe ntaza murabona umugumyabanga eh, muhamuza muravuga ntibonkhora ko kubera genda umugumyabanga amajwi acagenda ayo majwi turayahevye y'ibinebwe ibibazo n'umwemvesese yagize araza ngo mpamwangahe iyo umvira ntuzi umuntu yaragemuriye iterambere igihugu agacahura n'umurundi ngo mpamwangahe ngo utampayaya ngo ntugende urose umubonano ku mushikiranganji n'umwe agasubira inyuma agasubira inyuma neza yarabagemuriye itunga ubu turi mu nzira y'iterambere umuntu wese arotera inabi uburundi adashaka ubundi bw'igihugu cy'amata n'ubuki esheke yamaze kuyironka nabarayandika tuvuga ngo turondere ifumbire ugashaka guca uyinyegeza ntuzobishobora tuvuze tuti dukeneye igitoro kugira bizinesi ikogwe ukavuga ngo ndakizibira ntuzobishobora imana nihiri ntabari batawe ucika inkokora ngo ntibishoboka ngo ntibishoboka mukarira mugacika inkokora ko cyabonetse hasigaye inkeri itarabashyikira ndabizi none yari yagiye hehe hari abadandaza bari bafashe ingingo yo kuza barayingegeza nabibonye byose umwe y'igihugu abuze ifumbire nzobaze umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi bepeyaye aho uri hose ubimenye mu ntara yawe hari umurimyi yabuze ifumbire niwe uzobiriha uzombwira igituma wayibuze eh, aho mwahereye mwicara ni kera kandi muhemberwa erega muhembwa bwira mukorera bene gihugu ibibazo byose hmm. narababaye ngiye mbona abantu babonye n'aho bajya kwigurira isukari ngira ngo bo barabemereye ngira ngo barabemereye aho niho usanga batarabemerera nzoca ndabemerera jewe jenyine ntigenda muyizane uza kubafata muce mumpamagara iyo abantu bageje kubikora bananiwe tuzovyikorera hanyuma basigare barapararangana je gusa savye abajeje umutekano abajeje ubutungane inkozi z'ikibi zose ntagende mwasubira guhagara kuduhagarara amategeko akore turagere bitazoshoboka ndazi neza ko abajeje abajejwe kwivuna umwasi bahagaze neza abajejwe inyamuramari bahagaze neza abajejwe ubutungane bahagaze neza none ngaho ayo rero n'amajwi twagiye turatororokanya y'umukuru w'igihugu mwumvise ko yagarutse ku bitari bike ah, cyane cyane ubutungane ekaragaruka no ku ndongozi zimwe zimwe ko muri zidakora uko ashaka hagati aho rero mwari musiko muri yindwi ubu turi muri leta shasha hari abashikiranganje bamwe bamwe basezerewe ama haca hinjira abandi nabo sibe na benshi n'abashikiranganje batanu ubu rero leta ikaba iri ku kivi eh, none uh, kumbure kazoza k'igihugu inyuma y'izo mpinyanyiro mukuru w'igihugu yagize n'inyuma nkuko mwabyumvise y'imyidogo yari karagira ubu hari kigiye guhinduka reka rero tuhe ikaze ni mu bya politike Mhm. murakoze cyane kumbure reka kuko ni benshi bagumye batwa batwakura imbere y'ikiganiro reka tubahe iminota cumi n'itanu hama kumbure abandi duce tubakanya nabo baze kwakura hama babaze ibibazo kumbure mubishure ariko ndabibutsa yuko muza kuguma ku murongo kugira muze murishura bimwe bimwe mu bibazo aba inywanyi bakaradiridimba kwa kura bashikiriza ngira mwumvise cyo kimwe nanje amajwi twagiye turatororokanya y'umukuru w'igihugu ivyo yavuze nabigarutse ko kumbure wewe nk'uwaronosoye ibijanye na politike eh, na cyane cyane cyukurikirana politike nyafrika uh, ah, leta nshyashya ngiyo mwabyakiriye gute umwihwezo wanyu n'uyuhe eh, kazoza k'igihugu ubu muntu yogashira hehe hari ibyo mwizeye ko mbere no hirya y'ejo bishobora guhinduka nubwo ari ibibazo mbarije eh, kimwe ariko umwanya ni rwawe eh, murakoze cyane yego um, muranyumva ndakumva neza yego murakoze yego hanyuma um, numvise ijambo umukuru w'igihugu mhm. eh, yashikirije mm. eh, ajya n'amajambo twavuga yuko eh, yari ahetse iminsi azunguruka kandi mhm. abantu benshi barayumviritse mhm. eh, ikibabaje muri muri ziriya jambo ni uko harimwo mhm. icyo twakwita mu kirundi twakwita kwidoga eh, ariko nabyo si bibi eh, kenshi iyo umuntu yidoze aba yerekana yuko hariho ikintu kitagenda mugabo imyidogo yari amaze nk'iminsi haraheze iminsi mikeyi abarundi Eh, babonye by'ukuri yuko eh, yafashe ibintu mu minwe mhm. eh, nk'uko yabivuze yavuze yuko Eh, ikibazo cy'igitoro mhm. eh, ngo yamaze kucifatira mu minwe mhm. yego ariko burya icyo abarundi bari barindiriye cyane nta nubwo cyacu cy'igitoro nibaza yuko eh, icyo bari barindiriye cyane mhm. yari guhinduka ah, kwa leta kuko byaragaragara cyane yuko yari amaze kwidoga umwanya nta kuntu basi yofata ingingo ahantu hari umushikiranganji abona atamukorera uko yifuza akamuhindura Eh, novuga yuko rero eh, uguhindura leta yakoze mhm. ni ikintu abarundi benshi cyane si n'abarundi gusa n'abanyamahanga kuko mhm. eh, nabo ngaha muri afurika y'epfo hariho abanganirije benshi bambwira yuko banezerejwe no kubona habaye impinduka ya mhm. leta mu burundi bagumyemo naho nyine umutwe eh, wabo no ariwe premier ministre eh, mhm. yahinduwe mugabo nawe premier ministre mu bisanzwe umushikiranganje wa mbere hanyuma yego umushikiranganji hmm. eh, wa mbere hanyuma eh, ikijyanye eh, no guhindura leta nyine ubwayo hmm. nibyo barahinduye barakura generale ubunyoni bamusubiriza na liyetona generale de polise gervain dirakobuca hmm. batazira ndakugarika novuga yuko hariho kameme n'ubundi agahazi kuko nk'ubu nk'akarorero ufatiye nk'umuminisitire wa edikasiyo mhm. ugaca no ku muminisitire bahaye ibijyanye by'uburimyi abadokiteri wanashaka n'abandi mhm. eh, guhabwa amategeko eh, n'umupolisi ntiwibaze ngo aba ari ikintu cyoroshye mhm. eh, aba ari ikintu kigoye cyane Eh, nibaza rero yuko ngaho ariho hantu bazogabira icyo ndakivuze nisunze ibyo umunyapolitike wose wenda ku nawe nyine yigeze gushikiriza tugihuriza ko avuga yuko umukuru w'igihugu nyuma yumva ashaka amahoro byiza ko bihindura leta kandi akaraba umuntu akamuha muco ashoboye mm. ni ukuvuga ah, kubera mm. yuko ibintu byose biduca bibera rimwe buhoro buhoro nkumbure bazokongera kandi eh, bahindure reka tubanze tumuha akanya mm-hmm. turabe uko ashobora gukora ashobora no kudutangaza eh, ibyo turi ko twiyumvira nkumbure tugasanga akoze neza gusumba eh, aho aho yicayeho nari mpagaze kugira ngo ngire icyo nonegura mm-hmm. hanyuma ikindi ikijyanye n'umukuru w'igihugu mu bisanzwe eh, eh, bafise inguvu zidasanzwe ibyo twakwita mhm. mu cyongereza pawa mhm. eh, ntiyategereza kwidoga umwanya munini ahubwo yategereza kubona ikitagenda amaze kuronka ibyemezo by'ukuri yuko hariho umuntu ariko amukorera ukutariko akamuhagarika cyangwa uwo muntu akamubwira ko yokinjura mu mahoro kuko iyo umukuru w'igihugu avuga uwundi akamuvuguruza mhm. muri icyo gihe usanga ari leta bivuga e, e, usanga hejuru hadakomeye usanga hariho abandi bantu bo ku ruhande basa nk'uko aribo batanga amategeko mugabo dufatiye ku biherutse twarabonye by'ukuri ko umukuru w'igihugu yahagaze ko e, naho ikiringo cyari cyarabaye kirekire yari yahagaze ko arerekana yuko ashoboye guhindura mhm. rero shingiro y'u Burundi Eh, muri mu bihumbi cumi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani biga hanyuma eh, iri bwirizwa shingiro rishasha riratandukanye n'ayandi mabwirizwa shingiro burya uca usanga umukuru w'igihugu n'aho bavuze ngo abagize leta umukuru w'igihugu niwe aza kugaruka agashyiraho eh, novuga eh, abo yishakiye narirya iri bwirizwa shingiro nyine rishasha ata hantu na hamwe byerekana umugambwe nk'akarorero musitenera warose ibice birenga mirongo ibiri ku ijana ni ukuvuga umukuru w'igihugu yari kuraba akavuga ati reka ndabe nko mu bashikiranganji mu bashikiranganji cumi na batanu nkuremo n'imiburiburi batatu babe abo mu mugambwe seneri kugira ngo ah, nuvuga gute agire leta iri ah, ihurikiye mu bose Eh, kugira ngo yime imyidogo abacanyi bariya ariko urabona yuko eh, eh, nka bose mu bisanzwe basa nk'abanje bava mu mugambi umwe igihugu rero mu bisanzwe cy'ubururu kandi ibyo arabifitiye uburenganzira yego abifitiye uburenganzira kuko ibwirizwa shingiro mu bisanzwe rishasha riha uburenganzira wanashaka burenze mu bisanzwe twavuga yuko abarundi barimwo eh, ikibazo nyamukuru ni uko uburundi kera Eh, eh, mu myaka y'igihumbi kimwe eh, n'amajana atatu amusoro ah, umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu gushyika umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda Burundi bwari bwizitiriwe uh, ibintu byo gutwarwa n'ubwoko bumwe aho umuntu azira ubwoko bwiwe aho umuntu azira yava ibi bintu bihagarare mu burundi mhm. ubu naho urabona ikibazo gihari rero ni ukuvuga ari ikibazo cy'umugambwe e, iyo umuntu rero atari muri sendede agize ikintu ashikiriza e, icyo gihe babanza kumukurikira ntibabona yuko umuntu atuye muri zndfdd nk'umbura agira ikintu yoterera mu gihugu dore bamufata nk'umuntu byategereza kugenda bategerezwa by'ukuri guhagararira demokarasi bagaha eh, n'ijambo abandi bantu eh, batari kumwe mu mugambi niyo twavuga yuko tuba tuba turatera imbere ejo cyangwa ejo bundi ubundi tukazovuga by'ukuri yuko turi igihugu cy'akarorero muri afurika na cyane cyane amajana icyenda na gatatu cyangwa itandatu na rimwe rimwe ubusa umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu umutumire turi kumwe n'izano ndayisenga kumbure nawe utubwire ari ibibazo canke uh, kunganira utubwire uko wakiriye cyane cyane ino leta nshasha iri ku kivi inyuma yaho ihinduriwe bavuga yuko ari impinyanyuro kuko mwumvise yuko ari bamwe bakuwe kumbure hongerezwa abandi harahindurwa kandi n'umushikiranganji wa mbere ariwe abari ku mutwe wa leta nuko rero telefone zikaba zuguruye reka ndazisubire muri irindwi na gatandatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu reka rero twakire uri ku murongo nk'uko nabwiye ni karadiridimba n'akana kaji wabo tukaba ko tugaruka cyane cyane tuyaga kuri ino leta nshasha iheruka gushingwa n'umukuru w'igihugu hari uri ku murongo n'amahoro ni cyane ndabaramukije kuri radiyo isanganiro ni twe turashima namwe n'impore na twebwe n'impore ndaramukije n'umutumire eh, teyo ndayisega ni zeno zeno barakuramutsa Oh, mm-hmm. Abdul Ndayishenga mhm nawe narakuramukije David Amaro neza Mahoro mahoro mhm David Otawa duga kwijambo Ego murakoze rero kuma kano kanya mhm Ego uh, ndi mu bantu bagiye bashikiriza ico biyumvira mhm ku bijyanye n'ibyahora ah, n'amatangazo yahora n'umukuru w'igihugu mhm. icya mbere navuga ni uko ah, twese twakiriye impinduka ziherutse kuza muri leta mhm. twarakiriye leta nshasha twarabonye n'abakuwe mu mabanga mm. njyewe uvuga nti mu majambo w'igihugu yahora avuga byose rero twarabibonye mhm. hanyuma twaba twize yuko impinduka akoze zizoduha inyishu nziza ku bibazo twari dufite mm. akantu kamwe gusa nagomba ngaruke ko aricyo cyatangaje abantu benshi ni eh, imbere y'uko ngaruka ku byavuzwe na zeno mhm. ni akantu kamwe tudafise iwacu iwacu mvuze iwacu mba mvuze mu burundi no muri afurika muri rusange mm-hmm. ni uko iyo abubahwa um, cyane rwose iyo byanse iyo bikunaniye ugakinjura ukaronswa cyane ayandi mabanga wowe ushoboye gusumba mm. ubuzima bukabandanya tutanyuze kugera aho twari tugeze aho umukuru w'igihugu asigara yidoga aho umukuru w'igihugu asigaye asubirizwa biciye mu nama nshingamateka hanyuma bagakora bimwe bita remise reprise ni ukuvuga bakagira ibisikanya eh, bakabisikanya neza ibyo ni ibintu byiza byo gushima hmm. kikaba n'icigwa no ku bandi cyangwa no ku bindi igihe mu gihe cyose hoba ikintu nk'icyo ku eh, ngurukana bumenyi gusa yuko ari ba bantu bashaka gusahurira mu nduru mhm. ni ukuvuga bashikiriza amatangazo atariyo bashikiriza ibintu kutariko ubona gusa yuko ari mu ntumbero yo kwikwegera ko mhm. cyane cyane batanga inkuru z'ikivutu ubona yuko atari inkuru ziremesha abarundi abo bantu nubabwira yuko bo ko iyo ngendo siyo iyo ngendo siyo yego koko igikorwa cyo guhindura umushikiranganji wa mbere mm. igikorwa kidashika kenshi kandi kidasanzwe nuvyita yuko kidasanzwe cyane cyane mu burundi ariko rero iyo bishyitse si ibintu eh, tuvyakira uko byabaye mhm. ariko ntihagire abikeka mukiza kugira ngo bashake gucivuta abarundi bashake kubabesha bashake gusahurira mu ndoro abo bantu turabiyamye mu by'ukuri jewe nk'umurundi umwe mu barundi miliyoni cumi na zibiri abo bantu bashaka gusahurira mu ndoro turabiyamye mm. ngaruke ku byashyikirijwe mm, mm, murangiza murangiza yego mhm. ndangiza umutumire yavuze ku kintu kijyanye ah, wa mbere yatowe mm. aravuga ati ni umushikiranganji afite uburambe mu gipolisi ati ntazi neza yuko bazokorana n'abashikiranganji b'uburimyi ubworozi n'ibindi n'ibindi ni icyo nuvuga kuri icyo ni uko ah, biraza yuko ku isi nzima nta muntu ari umuhinga muri byose mhm. nta muhinga muri byose aba watije muri ekonomi mu butunzi mu burimyi eh, mu muhinga nibaza ko atabaho nibaza rero ayejeje ah, ah, mu rwanda mhm. aho yagiye aca mu mabanga atandukanye n'aho yahora twabonye yuko ari umugabo wijunja n'ijambo afata ingingo mhm. akayisigurane ibisigaye no kumenyereza hanyuma akaja kwa ntabwo bavuze yuko azovyifatamwo neza ariko ico nkuko nawe nyene n'umutumire yakivuze iminsi niyo izoba ingana bizogera kuko nazo byifatamo mm. ikindi cyane managomba ngaruke kuko vy'umutumire yavuze mhm. ni bijyanye no kugena abo yise yuko bari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa byakozwe mhm. n'umwuba wa mukuru w'igihugu igihe atategeko ryishwe mu byakozwe mhm. ni no kukigaruka ko ntibyari bikenewe yaba hariho ikinyuranije n'itegeko cyabayemo Mm. aho twari kukivuga ko byinshi ariko ataterekodishwemo hanyuma akaba yashizemo ababona yuko bazoshikana igihugu ku ntumbero ya leta mhm. ivyo ni vyiza turamaze kubona abo muri opozisiyo baba bari mu leta nabo bagakora icyo bita blocage y'ibikorwa mm. vya guverinema mhm. ugasanga guverinema ntayiva ntayija kubera abaminisitiri bitwa yuko bari mu mugambi bava mu mugambi utavuga n'umutegetsi bakotse icyo bita blockage ugasanga leta itera intambwe imwe imbere zitatu inyuma ugasanga ni ibibazo gusa muri rusange rero twizeye yuko leta nshasha izokora ikorera abanyagihugu hanyuma mu ntumbero leta yiyemeje ndabashimiye kuri uno mwana murakoze murakoze cyane namwe mugire ibihe byiza David murakoze cyane bye dabai David yotawa muri Canada kumure n'abandi nimba hari uwundi ku murongo bamushire ko amaze no yishura ibibazo byose carimwo uh, eh, ata uri ku murongo zeno mwumvise david ibyo ashikirije eh, nuvuga ko biri mu buryo nka butatu yashikirije ati gutanga imihoho byo bari bimwe n'ubwo bitarashika hano muri Afrika bishobora kwerekana ko mbe ahantu hariya yuko bitagenda neza hano umukuru w'igihugu akizera uwundi aravuga ibyo bijyanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi ekaragaruka no ku mategeko mwavuze ah, yakurikijwe neza ah, ku bijyanye no kugena abo umukuru w'igihugu abashaka kandi yifuza ko bashikana igihugu ku ntumbero igihugu kiba cyari yihaye canke leta ibara yahaye igihugu akanyari gwawe zeno imbere ko twakira uwundi ku murongo eh murakoze cyane eh mu bisanzwe um uyu mugenzi wacu David uh, ah, telefonye ari muri Ottawa muri Canada mm -hmm. gutanga imihoho mu mm-hmm. gihe ubonye mu gihe ubonye akazi byanse twarabibonye mu minsi iheze mu bwongereza twarabibonye mu butaliyana twarabibonye n'ahandi henshi no muri afurika hariho hamwe hamwe bishika ugasanga umutegetsi runaka ahisemo gukinjura akavuga ati rero vurema ko ngira nonona bisemwo basi gukinjura mm. e, hakiri kare ariko nyawe abona yuko ati hapfa jewe ngira ico nica kandi icyo ngomba kwica cyohava cafekita igihugu cyose reka jewe mvemo agaca mm. agumyaho rero akayamirira hahandi arondera umushahara gusa yigereye e, yitaho ineza y'igihugu hanyuma yashyikirije ikindi e, cy'uko umushikiranganji wa mbere e, yahahora na mushasha babitsikanije mu mahoro cy'ukuri mm. ntawe utogishima uwo ari we wese mu kirundi bavuga bati eh, n'uwaha urukwavu aravuga ko runyaruka twari twiteze yuko hashobora kuba ikintu kimeze nabi icyitwa kimeze nabi ariko ukuntu babisikanije abarundi bose barabikengurutse babishikanije mu mahoro eh, kandi ijya n'intambwe nuvuga n'ibindi bihugu eh, bakwiye bikwiye kurabiraho ku burundi ariko rero dukwiye no kwizigama kugira ngo ntibize biburizwemwo bize bibandanye kurya no mu kindi gihe ariko kandi ariko kandi byari bisanzwe kuko nta mvo nimwe yerekana iboneka yovuga yuko hategerezwa guca haba imvururu canke ibiki n'ibiki kuko umukuru w'igihugu arakugena akugenuye naho hakaza uwundi eh, burya ni gute abarunda ahubwo bomenyera baki bakabifata nk'ibisanzwe kuko urumva byagiye mu barundi nayo ubundi politiki maparla canke muri politiki ntacyo byari bitwaye ni umukuru w'igihugu akugena akugenuye haraza uwundi mugabo mwe kumwe nonosoye cyane cyane ibijyanye na politiki nyafurika kuki none muri afurika kuko abanyafurika baba bafise eh, icyo no kwita kuvuga prediction kuvuga ibizoba kandi bibi mugabo mu gihe kandi bitari binakenewe no kubivuga kuko namategeko amategeko Eh, murabanza murabe neza mwibuke yuko umukuru w'igihugu yamaze gukura mu mabanga abantu benshi ariko uh, ukuntu byakurikiranwe ku iyika uh, y'umushikiranganji wa mbere ntabwo yari imeze cyo kimwe n'izindika bivanye n'uwagomba gukurwa uwo ari we hmm. rero bunyoni uh, mwibuka yuko ari we polisi mu burundi afite ipeti rya mbere riri hejuru kurusha abandi bapolisi bose ankoro urabye kahise kiwe ni umuntu yageragerezwa amabanga akomakomeye Eh, afite ikintu twakwita mu cyongereza netiweke muri guverinoma afise abamuyoboka benshi afise abo nawe navuga yahaye afise ari mu bantu batunze cyane si umuntu rero nshiyaha ari nacyo gituma ubona abantu bose bari barindiriye mbega basha biza kugenda gute mu nyuma rero ibyakozwe twavuga yuko byabaye eh, igitangaza unisunze ibyo mpejeje gusigura mm. Mm, hanyuma ikindi eh, yashikirije um, david yavuze yuko eh, ngo abantu bashaka gusahurira mu nduru mhm. um, eh, abantu baca bajya ku buhinga ngurukanabumenyi bakakwiragiza bimeze gutya oya nibaza yuko bujya uburundi uburundi si u rwanda uburundi si si uburundi buratandukanye cyane n'ibindi bihugu uburundi hari intambwe tumaze gutera naho nyine tutarashika aho twipfura ariko arabye kahise k'uburundi abarundi bari uburundi buri mu bihugu novuga abarundi bashobora gushikiriza ikiri ku mutima byensire hariho ababizira ariko hariho n'abatabizira mugabo uravye eh, ukuntu abarundi bameze bari mu Eh, buraba neza eh, eh, kuba umushikiranganji wa mbere no kuba umukuru w'igipolisi nk'akarorero ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye cyane n'ukuntu wanashaka kominikasiyo ziba taransimi muri madomene abiri usanga ari mu nzira zitandukanye hari nko mu ntushobora gukoresha ivuga ko bita komandoma handi uvuze ati ubu nyine babaza ibibazo ahana abantu batora amategeko uko bagaca bagenda bariruka batabanje kuraba by'ukuri impakite bizoshobora kuzanira n'ubwo bushikiranganji mm. rero ntihajyane n'ahagaze kugira ngo atahure n'ahandi hoho nta muhinga nta muntu ushobora kuronka umuhinga muri byose mm. navuze kandi mu guheraheza ati reka tumurindire tumuhe akanya turabe uko azokora uko azokora niko ibikorwa byiwe n'ibyo bizotuma eh, abantu bamushima n'ahandi hoho eh, mhm. turazi neza yuko n'ubwa mbere igihe bashyizeho nyoni hariho abantu benshi bavugije bameze nk'abashidodomba bavuga ati ni ukuri karabaye ntitubone ukuntu bizogenda ntituzi asha Gervin Ndirakoguca basa n'abantu bari batandukanye cyane jesi ndakugarika poromye minisitiri mushasha ni gervain ndirakobuca gervain ndirakobuca yego urazi kuva bamuhaye amabanga yo gutwara ubushikiranganji bwo hagati mu gihugu yaragaragaye cyane ari mu banyagihugu kuri tere ahantu henshi hatandukanye atandukanye mu gisagara cya bucumbura mu zindi ntara ukabona by'ukuri yuko yashyitseyo ukabona yuko eh, hariho umusitaneri runaka agize amakosa ukabona ko afashe ingingo ibitari bwigere biba imbere Eh, ku ntwaro yo kuri nkuru nziza abasitanteri baratwara bakarinda baheza atamusitanteri n'umwe yigeza kuba ariko ubu donke no umuntu yoharura benshi bakuwe kuri iyo mushikiranganji donc ni ikintu cyiza umuntu yomushimira kuko eh, iyo akoze gutyo n'abandi bacyaboneraho bakabona ati eh, aha hantu reka duhindure dukore neza kuko hejuru y'ibyo baba bariko barasaba par contre wa mbere yahahora kenshi yaboneka ari mu bintu by'ibirori muhira ariko aratamba ariko aranezerwa ari mu banyagihugu hariya nko za kirundo mu karusi ingotsi ni gake burema ni gace yaboneka cyane ari mu banyagihugu bato bato kuko burya ikiba gikenewe ni uko bajya hariya kugira ngo bamenye ingorane icya hmm, eh, ni uko yavuze yuko eh, eh, ngo umukuru w'igihugu arekuriwe gushyiraho uwashaka n'ibyo muri ryumva shingiro rishasha wanashaka nuko nabivuze kare reka nongere mu yindi ngingo yaryo y'ijana n'icyenda eh, ivuga yuko umukuru w'igihugu eh, abishyikirijwe n'umushikiranganji wa mbere niwe agena akongera akabogotsa abagize leta abanje kugisha inama icegera cy'umukuru w'igihugu mm. eh, mu bisanzwe rero eh, n'ibyo icyo david yahereje umukuru w'igihugu ubu wisunze ibwirizwa shingiro rishasha agena uwo ashaka mm. eh, mugabo hari ikintu david nawe yibagiye ntabwo umukuru w'igihugu azaza kudusigurira onature yaragiye meride yaragiye byose byaragiye amakuru y'abanyagihugu bamuza murabyibuka minoteri muramvya yaragiye byose byaragiye hmm. ibintu byose abanyagihugu barundi birirwa barakora byaragiye shome dofere yo kuva mu idarisama gushika bujumbura yaragiye byo hmm. kuvuga ngo premier ministre premier ministre ni kwa murakoze cyane Placide Zeno Placide ngerageje kumwumviriza avuga ati umukuru w'igihugu ntagarukire kuri leta gusa ahubwo agende no mu yandi mashyirahamwe kumbure leta ifisemo imitahe naho nagire impinyanyuro nk'uko ari karabigira sinzi ko hari cyo mwukongera ko mwego nuko murakoze reka manze mperaheze kuri kamwe ka David mu mhm. segonda 200 mhm. nariko ndavuga na David ku kibazo cyo cya gatano eh, canke cyo yashikirije yavuze yuko ah, ati umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gushiraho washatse nibyo mugabo rero nkujya nabivutse nuko Eh, umukuru w'igihugu eh, burya hari abantu bibaza yuko eh, nkumbure iryo tegeko ku kibazo um, cyangwa intererano uyu mwene data ari muri oranje ndanezerewe ashyikirije aravuze ati umukuru w'igihugu ntagarukire ngawe ahubwo nabandanye ajya no mu mashyirahamwe leta ifise n'imitahe atandukanye sosumo twako n'ahandi n'ahandi yongeye ko aravuga ikijyanye n'uko hariho amaproje asa n'agiye arazimangana abantu bandiwe bakabura nka jenedoferi n'ibindi n'ibindi inzira ya gari ya moshe eh, mm-hmm. n'ibindi n'ibindi mugabo eh, umukuru w'igihugu tugerageje ah, kumwumviriza yaravuze yuko bujya iyi ngo ari intango eh, tugerageje kumviriza ibyo yavuze yavuze yuko asa nk'ugomba guhera hejuru kugira ngo abandanye amanuka eh, kandi ufatiye nk'akarorero nko ku njyane zari nko muri komine kiremba muri ngozi ubushize urabye ukuntu eh, nko kuri leta ya ntuze ya domisiyo ndayizeye uribuka igihe akuye kadege yamwagirije yuko ngo iyo ariko yubaka ngo amucuma umwiko ngo akamuhagira mu cy'ubutafari bakamuha ikindi ni ukuvuga rero yasa nk'umuntu ariko aramuyobya cyangwa kumukura kumusezerera rero eh, nuvuga yuko umukuru w'igihugu eh, eh, ntazohagararikira hajya gusa kuko navuze kare yuko hari hariyo network y'abantu bakorana kandi ari benshi cyane we n'umukuru w'igihugu yarivugiye yuko ngo yaba atari umuntu asenga ngo bose bamaze kubamara rero kubamara abakura abahindura mm, abakura abahindura humbure iki kizoba igihe cy'intibagiranwa reka turindire turabe gatoya nko muri iki kizoba igihe cy'intibagiranwa aho abarundi bazovuga bati eh, naho hariho amagorwa yigeze kuba ku mugambwe sendire fdd ati ariko twibutse intwaro ya naka ati by'ukuri intwaro yiwe yarahagaze kuri iki mhm. irahagarara no kuri iki biragenda neza hanyuma eh, ikindi mwamenya ni uko mu mhm. masegonda ndabumva mhm. turi ko mm, ndabumva mhm. turi ko dusa n'abarangiza kuko dusigaje akanya gato cyane kumbure muca mugenda Eh, munahamagarira kumbure n'indongozi haba nshasha nk'izubu ni igiki mubahamagariye kugira koko buno burundi buhinduke eh, muri umwanya muto kuko iterambere murazi ko rije riba kugira umurundi ejo naho kibe igihugu koko gikomeye kive kuri wa murongo w'ibihugu bya nyuma bikenye ariko nyabona ubutunzi bw'isununure mufite iminota ibiri zeno Eh, murakoze cyane eh, mu bisanzwe um, usanga bibabaje cyane kandi n'umukuru w'igihugu nyine urazi yuko mu minsi yeze yashikije yuko bibabaje cyane kubona abanyagihugu bashobora gufatwa nabi nabo bari bageje amabanga mugabo icyo nagomba kugaruka ko mfatiye ku ntangamarara mwari mwatanze kari ikiganiro gitangura mhm. ni uko Eh, mu burundi kugira ngo hashobore kuba icyo twakwita iterambere cyangwa intambwe iboneka ni uko hariho ibisata eh, simusiga abantu eh, leta y'uburundi yategerezwa kubanza kwibyukira harimo igisata kijyanye n'icy'uburimyi hakabamo n'igisata kijyanye n'indero ibyo bisata bikitabwaho by'ukuri kuko bititabweho ni hahandi uzasanga hagera yuko hagenwa nk'umushingamateka nko umushingamateka nk'akarorero nko muri east african community cyangwa mu kindi gihugu wacu usanga muri icyo gihe ntimufise abantu mbere bari tre kompeta look raba nk'ubu nk'akarorero abashingamateka bose dufise bari mu ntuze muri eh, east africa uharuye bose ukaraba ukaraba kompetanse yawe uca usanga yuko urabye neza icyegeranyo usanga nta kintu bakoze mu kiganiro ushyitse ariko ndumviriza uh, umwe muri bo witwa christophe nduwayo uh, n'icyo kiringo cyose aba amaze gukora iki hmm. burya leta y'uburundi ntiziraraba imbere y'uko igenda ibanza irabe by'ukuri abantu baserukira abandi ahacanye hariya babe ari abantu bafise eh, bafise ubumenyi hmm. bukwiye kuko ushobora gufata nk'ubu ukarungika ngoma mpeze mhm. ushobora kurungika umushinga amateka nk'akarorero ah, mukamurungika muri east africa muri eh, mujya muri eyara ugasanga wewe nivo yiwe afise mpatiye nko karo kumwe nako ndavuga nivo yiwe ugasanga ni nivo iri hasi cyane bariya wagiye bariya bagiye kuvuga ugasanga abantu bamuruta cyane mu byiyumviro n'ico gihe usanga atakintu tuwe uza erega ariho no mu mukino w'umupira uzurabe iyo witegura guhura n'uwundi mugwi icyo gihe baratororokanya abakinnyi bavuga bati aba tubashyize imbere nta reka tuzotsinda mhm. rero eh, eh, nohereza eh. yuko leta yobanza kuraba rimwe na rimwe mu bo igena yuko aba ari abantu by'ukuri babikwiye mu bisaka bitandukanye urakoze deo nakoze no akanya karatujanye katubanye gato ariko reka tubashimire ku kanya mwaduhaye muri Pretoria muri Afrika y'Epfo nk'umuhinga mu bya politike ukongurukana n'umwanditsi wakurikiranye ibijanye na na politike ya Afrika mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mu kiringo c'isaha tumaranye namwe murakoze imana bazigame hanyuma ni ukwizeza abarundi yuko uko biri kose ntibihebure mhm. eh, ngo burashya bugashya kandi murakoze kubera yuko kazoza kazoba keza kandi eh, icyo bakora indongozi batubahe